Всі живі, хтось є живий. I don't know, you're looking pretty tired. Щось ви такі втомлені виглядаєте трошки такими втомленими. Too much fresh air. Занадто багато свіжого повітря, можливо. Too much Ukrainian sausage. Занадто багато українських сердельок. That stuff was great, man. Чудовий, чудовий був обід. Oh, I'm gonna suffer tonight though. No. Suffer? Suffer from eating the sausage. Ага, боком, можливо, вийдуть, like I але ate too much. то таке. All right. Well, you guys better wake up. Ну, давайте прокидайтеся. And I don't know. I remember Pastor Alosha asking everybody to sit closer and look at you guys all the way Я in the back пам'ятаю, row що back пастор there. Олексій просив, підсаджуйтесь ближче, будь ласка, сюди. Але щось я бачу ближче для вас поняття розтяжимое. I mean, like I need my binoculars to see you back there. Я ж хочу вам у вічі дивитися. Мені треба біноклі ночного звідіння таке армійське, щоб вас там побачити, які ви рожиці корчите. All right. Well, I guess that didn't work. <laughs> Ну, насправді, хоч один хтось станьте, присядьте вперед, щоб він не розчарувався, що він наче запрошував. <laughs> They're all humble. They're sitting in the back, yeah. you know, waiting to be invited. <laughs> They're afraid. <laughs> Ну, може і так, може і так. oh my. Well, anyway, let's get into the word. Habakkuk chapter 2. Тим не менш, Авакум, другий розділ. I just want to reread the first four verses, Я хотів би перечитати знову перші чотири е, вірші другого розділу, от щоб ми ще раз продивились перед тим, як ми зупинимось на одному якомусь певному аспекті. So just chapter 2 verses 1 through 4 tonight. Отже, другий розділ з першого по четвертий вірші сьогодні. Нехай я стою на сторожі своїй, і нехай на облозі я стану, і нехай виглядаю, щоб бачити, що він буде казати мені, і що відповідь на жалобу відповість на жалобу мою. А Господь відповів та й сказав: Напиши це видіння і поясни на таблицях, щоб читач його легко читав, бо ще на умовлений час це видіння, і приспішає кінець, і не обмане. Якщо б протягнулось, чекайте його, бо воно конче прийде, не спізниться. Ось надута не просто душа його в ньому, а праведний житиме вірою своєю. This morning we focused on um, uh, behold as for the proud one his soul is not right within him. І сьогодні вранці ми говорили більше в четвертому вірші про того, хто надутий, хто пихатий і в кому душа його вона горда. But tonight we want to focus on the first part of that verse, or the last part of that verse, which says, But the righteous will live by faith. Але в цей вечір ми хочемо зупинитись на другій частинці четвертого вірша, де говориться, що праведний житиме вірою своєю. And so we, in our first study in the book of Habakkuk, uh, Uh, God was saying to us, ask me. І в першому розділі, коли ми тільки почали книгу Авакума, ми подивились і побачили, що Бог говорить: просіть мене. In our second study, God was saying, surrender to me. В другій частині ми сказали, Бог нам каже, ми прочитали, що Бог нам каже, підкоріться мені. And tonight the Lord is saying, trust me. І сьогодні ввечері Господь нам каже, довіряйте Believe Me. Вірте мені. Maybe some of you have heard the story of the uh, the tightrope walker, you know those guys that walk on the rope, mm-hmm. you know, mm-hmm. in the circus. Mm-hmm. Yeah. The tightrope walker walking across Niagara Falls. А можливо, ви колись чули, знаєте, є такі люди, які йдуть там по натяж... натянутому канатові, і вони іноді ходять там в цирку для розваги. А був один, який натягнув через Ніагарський водопад від берега до берега. There was a big crowd watching him. І було багато людей, які зібралися, вони спостерігали це видовище. And he walks across the line and back with no problem. І він пройшов по цій лінії по канату з одного берега на інший і потім навіть назад. And the crowd is cheering, you know. І люди там всі за нього так вболівали і потім вітали. And then he gets a wheelbarrow. І потім він взяв таку штуку тачку, вибачте. And he asks, how many of you believe I can go across this line and come back with a wheelbarrow? І він запитав, хто з вас вірить, що я можу знову пройти по канату, але штовхаючи перед собою цю тачку. And you know, the crowd wanted to see it, so they were yelling out, I believe, I believe. І люди, безумовно, вже такі розгарячені, кажуть, ну давай, ми віримо в тебе, конечно, вперед. And so he does. He goes across the line on a wheelbarrow and comes back. І він іде, він іде з цією тачкою на інший берег, берег і потім повертається. You know, and the crowd is just going crazy. І натовп просто шаленіє в захваті. And he says, How many believe I can make it across and back with somebody in the wheelbarrow? А потім він запитує: а хто з вас вірить, що я когось з вас можу в цій тачці прокатати по канату на той берег і назад? You і всі такі, да, ми віримо в тебе, ти молодцяга, ми <laughs> впевнені. І він дивиться на людей, каже, то хто сяде? І всі такі, тиша. тиша повна. it, it didn't take any faith at all to say, I believe, but it took a lot of faith to get in that wheelbarrow, didn't it? А, знаєте, як то кажуть, не треба було насправді багато віри, щоб сказати я вірую, але треба було дуже багато віри, щоб сісти у цю тачку. Well, the book of Hebrews tells us that faith is the evidence of things hoped for, the assurance of things not seen. В посланні до євреїв написано, що віра це є очікування того, що ще не, не ми не бачимо, і сподівання того, що ще не настало. We're believing in something that we don't see. Ми віруємо в щось, чого ми ще не бачимо. Е, but we're absolutely certain God's promise to us will be fulfilled. Але ми переконані, що все, що тільки Бог обіцяв нам, він виконає. And this is what it means to have faith. І це саме і означає мати віру. And this is exactly what God is requiring from Habakkuk's life. І це саме те, чого очікував Господь від життя Авакума. Habakkuk is, is looking into a, a future of darkness for his people. Авакум бачив, що а, в майбутньому для його народу буде період темряви. And God's telling Habakkuk, write down the vision. І тому Бог казав Авакуму: запиши ці видіння, запиши ці слова мої. Write it in stone. Запиши, навіть викарбуй на камінні. Because regardless of how crazy life is, what I say to you, this is going to come to pass. Тому що незалежно яким важким буде життя, яка шалена темрява прийде, пам'ятайте, моє слово я вам дам, дав і воно здійсниться. You know, everything that Habakkuk is seeing seems so contrary to what he knew to be true about God. І знаєте, в житті Авакома було таке, що те, що він бачив, було прямо протилежне тому, що йому казав Бог, що йому треба було вірити. And so he's having a hard time. І йому було дуже важко. It's hard to trust God. Тому що Богові довіряти важко. When God seems to be allowing things to happen that are contrary to what we know to be true about him. Тому що іноді Бог допускає в наше життя певні речі, які здається зовсім протилежні його обіцянкам і тому, що він начебто повинен нам давати. And it's in exactly those times that we need to learn how to trust the word of God and not what we see. Але ці ситуації необхідні для того, щоб в цій ситуації ми з вами навчилися навчилися саме довіряти Богові і довіряти, що його слово воно здійсниться. You know, the proverbs say that every word of God is tested. А ви знаєте, що а, книга приповістей говорить, що кожне слово Боже воно випробуване. And God is a shield to those who take refuge in him. І що Бог він є щитом для тих, хто надію покладає на нього. And it's as though God is saying to Habakkuk, you have my word, my word is tested. І таке таке враження, що Бог каже Авакуму, що ти маєш моє слово, воно вже випробуване, приймай його. believe me. І тепер довіряй, покладайся на мене, довіряй мені. The righteous man shall live by his faith. Отже, він каже йому, що праведна людина буде жити вірою. You know, we begin our walk with Jesus by believing the gospel, don't we? Ми знаємо, що для всіх нас наше життя з Ісусом почалося з того, що ми повірили в Євангелію. And God declares us at that moment to be righteous. І Бог в той же самий момент, як ми повірили, він а, сказав, заявив, що ми стали праведними людьми. The minute we put our trust in Jesus Christ for the forgiveness of our sins, в ту саму хвилину, як ми повірили, що Ісус Христос прощає наші гріхи, повірили в того, ким Він є. You know, God says righteous. Бог сказав, тепер ти праведна людина. But how does the righteous man live? Але як живе праведна людина? He lives by faith. Він живе вірою. The Christian life is a life from faith to faith. Християнське життя це можна сказати життя від віри у віру. We begin in the faith, we continue in faith. Ми починаємо з віри і ми продовжуємо по вірі. We believe God and we keep on believing God. Ми віримо Богові і ми продовжуємо далі вірити Богові. Faith is a work of the Holy Spirit. Але віра то є робота Духа Святого, то є результат роботи Духа Святого в нас. our flesh doesn't really like it. І нашій плоті віра не дуже то до вподоби. Our flesh doesn't want to get in the wheelbarrow. Тому що наша плоть точно не хоче сідати в цей візок, який повезуть по канату. Our flesh wants to believe in what we see. Тому що наша віра, наша плоть, вона хоче вірити тільки в те, що вона бачить. And we want to live according to our own understanding. І нам зручніше жити згідно того, що ми розуміємо, що ми вже знаємо. But as Christians, God is calling us to higher ground. Але як християн Господь кличе нас на вищий рівень, піднятись на висоту. Now, if you struggle with faith, і якщо вам важко, ви боретесь за те, щоб мати віру, don't worry. то не хвилюйтесь. You're not alone. Ви не одні за це боретесь. All of the apostles struggled with faith too. А всі апостоли, наприклад, вони боролися за те, щоб вірити. Це yeah. у них не дуже просто виходило. I mean, even at the very end of the Gospels, Jesus is rebuking the apostles apostles for their lack of faith. Навіть в кінці Євангелії, коли вони вже були з Ісусом певний час, все одно він періодично дорікає їм, що вони мають мало віри. These guys heard the word of God from God himself. Хоча ці хлопці чули слово Боже від самого Бога, який прийшов говорити своє слово. They watched him do miracles. Вони самі спостерігали ті дива, які він творив. Вони були, вони бачили своїми очима. They themselves did miracles. І навіть через них, можна сказати, вони робили певні чуда. Він дав їм силу. And they still didn't believe. Але все одно на певних етапах віри у них не вистачало. So you see, faith is a work of the Holy Spirit. Отже, ми бачимо, що віра в нас це результат роботи Святого Духа в нас. And so if you're struggling a little bit with it, it's understandable. Тому, якщо ви на певному етапі або періодично якимось чином знову і знову боретесь, щоб мати цю віру, це абсолютно нормальний процес. Well, who in the Bible is known in the Old Testament is known for his faith. А кого в Біблії а, знають, особливо в старому заповіті, як людину віри? Who is it? Хто це? Well, Noah, you know, actually many guys are known for the thing. Ну, да. В старому заповіті <laughs> багато хто відрізнявся своєю вірою, Ной, безумовно, один з них. Yeah, Noah had a lot of faith. But who is the father of, of all who believe? А хто у нас отець всіх віруючих? Yeah, exactly, Abraham. Авраам, дійсно. He believed Батько God, всіх and віруючих. God declared him to be righteous. А, там просто взагалі було Авраам повірив Господові, і він а, назвав його праведним. Tonight, let's just take a, a, a look at a few moments in the life of Abraham. І давайте сьогодні роз- про- розглянемо просто декілька епізодів з життя Авраама. Uh, you know, at, at the beginning in Genesis 12, А в самому початку буття 12 розділ. In verse 1. Перший вірш. God tells Abraham, go forth from your country. Е, Бог каже Авраамові, щоб він, він вийшов зі своєї країни, leave your relatives, залишив своїх родичів, родину, your father's house, дім свого батька. And I want you to go to the land which I will show you. І він каже, іди в землю, яку я потім покажу тобі, куди йти. And God says, I will make you a great nation. І Бог сказав йому, я від тебе виведу величезний народ. Just go, Abraham. Просто йди, Аврааме. Just leave. Просто спочатку вийди. Leave everything that's familiar to you. Залиш все, де ти почуваєш себе зручно, що ти добре знаєш. everything you've ever known in life. Все, що ти практично знав в своєму житті, який досвід мав, все це залишай. go. І йди. And I'll show you where you're to go. І по дорозі я покажу тобі, куди саме йти. And Abraham went. І Авраам пішов. He believed God. Він повірив Богові. He didn't even know where he was going. Він толком не знав, не знав навіть куди він іде. You know, how do you pack for that? <laughs> яким чином пакувати чемодани. Тобто, наскільки, warm, cold, you know? <laughs> Куди ми йдемо? Ми йдемо на південь, де буде тепло, чи на північ, де буде холодно. He just packed up everything and he went. Він про всяк випадок запакував все, що могло знадобитись, і пішов. That was the first big step of faith. І це був перший такий величезний крок віри. The flesh says, trust God. І плоть каже: ти можеш довіряти Богові. But make Але сам переконайся, що у тебе є запасний план, там you know, якийсь вихід. Trusting God Тому що це довіряння Богу, це трошки таке річ сумнівна, тому щось таке на про всяк випадок собі приготуй. You know, keep all of your options available. Тобто дивись, щоб у тебе ще були якісь варіанти, там місце для відступлення і так далі. You know, make sure you have a solid retirement plan. І переконайся в тому, що ти запланував уже собі там пенсійну програму, от на чорний день збереження. You know, serve God, give Тобто Богові служи, служи потрошечку, розумно, щоб це не було там якогось такого фанатизму. You know, don't get crazy with this believing God stuff. Не треба занадто занурюватись там, щоб е, бути шаленим віруючим, прям зовсім уже на Бога все покладати. Well, you know, Abraham didn't live his life that way, did he? Ну, Авраам не так жив своє життя, правда ж? Uh, two things define the life of Abraham. Можу сказати, що е, життя Авраама проходило під е, егідою двох таких істин. Uh, the tent Перше це шатри, палатки. And the altar. І друге це жертовник, жертівник, алтарь. The tent defined Abraham's relationship to this world. І оці шатри, палатки тимчасові, вони визначали ставлення Авраама до цього світу. The altar defined his relationship to heaven. А жертівник, який він будував, говорили про те, які його стосунки з небесами. Uh, this was a man that was rich enough to buy his own city. Це е, людина була настільки багата, що вона могла собі практично цілий город купити. But the Bible says that he was happy to live in a tent and look for what God had promised him. Але Біблія каже, що Авраам спеціально жив в цих пересувних палатках і шатрах, тому що він очікував небесного міста. Hebrews 11 tells us Abraham could have returned. І в посланні до євреїв написано, що Авраам також в будь-який момент міг повернутися назад. But it says that he was looking for a city with foundations. Але там також написано, що він чекав і прагнув того міста, де Бог заложив основання підвалини. Whose architect and builder is God. Архітектором якого цього міста є сам Бог. Це то, чого шукав Авраам. And isn't that what we're looking for? І хіба це не те саме, чого ми шукаємо і чекаємо? We're looking for something real. Ми чекаємо того, що справжнє. We're looking for something that can never be taken away from us. І того, що ніхто і ніколи ніяк не зможе забрати від нас. And in every one of our hearts there's an empty place. І у всіх у нас в серці є оця порожнина. And we're looking to fill it яку ми намагаємось якимось чином заповнити. We want something that lasts. Ми хочемо щось таке, щоб було б стабільне, що тривалий час було б з нами. We want something that won't pass away. Ми хочемо чогось такого, що не буде минливим, що пройде швидше, ніж ми зможемо насолодитись. Something that won't break. Щось таке, що не зламається, не зруйнується. We want someone who will never leave us or forsake us. Ми хочемо бути з тим, хто ніколи не залишить нас. And Abraham was willing to throw away all earthly riches and to look for what God had for him. І Авраам був готовий віддати, знехтувати всіми багатствами, які він мав, для того, щоб тільки дійти до цього небесного міста. When he got to the land of Canaan, the Bible says he lived like a stranger in the land. Коли він прийшов уже навіть в землю ханаанську, все одно написано в Біблії, що він жив там як той, хто просто подорожує. He was always worshiping God and building altars. Він постійно вклонявся Богові, він постійно будував жертівники. Why? Чому? Because he believed God. Тому що він вірив Богові. And he was standing in grace. І він постійно перебував у благодаті. Grace leads us to worship. Благодать веде нас до поклоніння. And everywhere Abraham went, he І built an altar. Всюди, де тільки не був Авраам, він будував там алтарі, щоб вклонятися Богу і приносити жертви. You know, the people that believe God are the people that worship God. І люди, які вірять Богові, ті люди практично автоматично вклоняються Богові. The people that stand in God's grace, they're the ones that are saying thank you, Lord. Люди, які стояли в Божій благодаті, вони потім дякують Богові за все, що він зробив для них. Grace makes us worshipers. Благодать, благодать саме а, допомагає нам вклонятися Богові. so the tent and the altar. Отже, а, шатри і жертівник. Abraham was, was traveling light. А Авраам подорожував налегке, як то кажуть. He wasn't weighed down with the things of the world. Там не було такого багажу, яке б обтяжувало Авраама, щоб е, зупиняти його чи замідляти. He lived in a tent. Він жив у палатках. And he could move at any moment. І він будь-який момент міг підняти її, скласти і подорожувати далі. God could say, go here, Abraham. Бог міг будь-який момент сказати, Авраам, переїжджай сюди. And he just Take down his tent and go. І він би там зібрав свої всі палаточки, погрузив би і пішов туди, куди треба. Then there's a moment in Genesis 13. І безумовно в 13 в 13 розділі книги Буття є певна ситуація, where Abraham <coughs> separates himself from Lot. Де Авраам а, вирішив розпрощатись, розійтись з Лотом. And that was an important moment in his life. І це був досить важливий етап в житті Авраама. And apparently, Lot had grown to be a big family and met with many servants and many animals. І Лот також мав а, багатий статок, і а, величезний, і рабів, і тварини, там все, що завгодно, величезне було майно. And the land where they were camped could no longer sustain Abraham and Lot together. І коли вони разом перебували на якійсь там площі, в якійсь там долині, то їхнім стадам не вистачало місця на пасовиськах, щоб нормально там перебувати. And their herdsmen were fighting, they were quarreling with one another. І пастухи постійно там сварилися через те, що не вистачало місця для всієї отари, для всього всіх тварин. So Abraham says to Lot, look, you go east, I'll go west, you go south, I'll go north, you choose and I'll go the opposite way. І uh-huh. Авраам надав вибір Лотові. Він сказав: Ти обирай, ти підеш в будь-яку там південь, північ, будь-який напрямок, куди ти підеш. Я просто піду потім в протилежну сторону. Lot looked at the, the, the land in the valley of Sodom and Gomorrah. І написано, що Лот він а, подивився на ту землю, да, де були Содом і Гомора. And he looked at the whole valley there and it looked perfect for his animals. І написано, що він побачив а, цю всю землю, околицю, і написано, що там вона була як Господній садок, тобто чудові пасовиська і чудова земля. And he said, that's what I need. І він каже: оце те, що мені якраз підійде. Lot uh, chose what he could see with his eyes. Лот вибрав те, на що упало його око, його погляд, і обрав те, що він бачив перед собою. In that story, he's a type of the flesh. І ми розуміємо, що в цій історії він є прообразом тих рішень, які ми приймаємо по плоті. You see, the flesh doesn't live by faith. Ви розумієте, що е, плоть вона ніколи не може жити за вірою. It lives by what it can see. Вона тільки може жити по тому, що вона бачить. By what it can touch. Що вона може торкнутись. Abraham didn't care. Аврааму було все одно. He, you know, He didn't care what land Lot chose. He said, doesn't matter where I go, God's going to bless me anyway. Йому було все рівно, який напрямок чи яку частину обере Лот, тому що Авраам знав, куди б він не пішов, які там місцевості, Бог там буде з ним, і він його поблагословить. Abraham was living by the promise of God. Авраам жив будуючись е, саме на тих обіцянках, які він отримав від Бога. He wasn't living Він не див, не жив е, згідно того, що він дивився, там бачив, розглядав. Він жив і приймав рішення, базуючись на тому, що Бог міг для нього зробити. And in our lives as і в нашому житті, оскільки ми з вами християни, Uh, what God sees has to become more real to us than what we see. Те, що бачить Бог, його бачення має бути набагато більш важливе для нас, ніж будь-що, що ми бачимо прямо перед нашим носом. It's the life of faith. Тому що це і є життя по вірі. And it doesn't just happen one time. І це не відбувається тільки один раз, якийсь там подвиг віри звершити і все. I remember when uh, I was going to, the school of ministry uh, uh, at Calvary Chapel in the States. I was studying. Я пам'ятаю, був час, коли я вчився ще в школі служіння в церкві в Кастемесі. And, yeah, yeah. And it was a two-year program. І це був дворічний курс And школи um, служіння. at the end of that, uh, I in the summer in between those two years, I spent in Moscow. І е, літо е, між першим курсом і другим ми провели в Москві. That was the same summer that uh, George Markey and his family came to Kiev. То було те саме літо, в яке Джордж Маркі з родиною переїхали в Україну. And uh, you know, I I really was moved by what I saw there. І те, що я побачив, дуже глибоко торкнулося мене. So I went back for my last year of school of ministry. І я повернувся, щоб довчитися другий рік у школі служіння. And while I was in California, I was already living like a like a missionary. І коли я був ще в Каліфорнії, я вже практикував певні якісь речі в житті, як начебто я вже місіонер. You know, I lived right across the street from the church. Хоч я жив, е, наприклад, через дорогу від церкви. Um, I rented a room from a family. Я вирішив зняти кімнату, як місіонер, зняти у когось там кімнату. От, я е, відклав свою, е, своє авто, я почав їздити на велосипеді. You know, and І якщо мені треба була машина, Бог давав. Literally. Іноді буквально. always had a car whenever I needed Тобто, якщо треба щось було, то поруч якось був хтось, у кого є авто якраз в цей час, кудись мене завести. And so we were uh, in the me and a friend of mine were in the school of ministry library praying for Russia one time at lunchtime. І одного разу ми з другом зайшли в бібліотеку протягом обідньої перерви і молилися за Росію. But the more we prayed, the more I seemed to lose my desire to go to Russia. Але чим більше ми молились, тим якось зменшувалось моє бажання їхати до Росії. I didn't understand why. І я не розумів чому. And so one afternoon we were praying and our director came in and he said he interrupted our prayer. І одного дня ми молилися теж там і зайшов директор і е, нас прервав в нашій молитві. And he said to me, Kurt, would you be interested in going to Poland? І він прям як голос такий посеред молитви запитав Курт, а не хочеш до Польщі поїхати? You know, my heart just started beating, you know, like... І моє серце просто заколоталось у мене. Gosh, I never thought of that, you know? А я про Польщу якось і не думав зовсім. And so, you know, I just started praying for Poland nonstop. І я почав молити більше за Польщу. And literally in two months I was there. І буквально через два місяці переїхав. I just packed up all my clothes in a bag, Просто там склав всі свої речі в кульочок, sold my bike, от, продав велосипед you know, and I was there, man. і галопом до Польщі. I, I showed up to, to Poland with everything I had, like two bags. you Я know. приїхав <laughs> до Польщі з такими двома торбинками you know, and was just trusting God. і просто довіряв Богові щодо всього іншого. I remember as I was just praying and trying to get ready for this, І я пам'ятаю, коли я молився, коли я намагався підготуватись якимось чином до цього, crazy things were happening to me. а, деякі шалені речі відбувалися Uh, зі w- мною. w- one afternoon, uh, somebody came into the, I used to work in the bookstore. Somebody came in the bookstore and said, Hey, um, A.E. Wilder Smith and his wife are here, and they need somebody to take care of them for a day. Could you just go and take care of them for the day? You know? І е, якісь були такі речі. Я працював в книгарні, і е, приходив там одного разу, могла прийти людина і сказати там хтось і хтось Сміт, вони тут в місті. Треба, щоб хтось їх супроводжував, там щось допоміг їм. And uh, Wilder Smith uh, you know, as a famous creationist and a uh, scientist. А оцей дядько Сміт, якого я чомусь не знаю, він дуже знаменитий креаціоніст, людина, науковець, який саме розвиває теорію креаціонізму про створення світу. You know, and I thought, yeah, I'll do it. І я подумав, з такою людиною провести час так однозначно. You know, and so we're spending time together, and he finds out that I'm praying about going to Poland. І от ми я їм там щось допомагаю, десь щось робити, і ми розмовляємо, і я розказую, що ну планую до Польщі. And you know, he knows like 100 people that live in Poland. І безумовно він знає сотню людей, які живуть у Польщі. So he's like, oh, контактів. let me tell you about this person. And he Значить, starts writing to me all these names and addresses Є ось of такі people, you know? очні явки, чи як вони, явочні квартири. От, і там ти можеш зупинитись, з тими поспілкуватись, you know? ці тобі допоможуть. He knows everyone, you know? То він всюди всіх знає. Uh, Another day, uh, another guy comes into the bookstore. Іншого дня хтось інший зайшов до книгарні. Uh, and says, you know, I hear you're going to Poland, and this is strange because I never even I never wrote a newsletter. I don't know how people found out. You know. Тобто якась зовсім стороння людина підходить. Я чув, ти збираєшся до Польщі їхати. А я, в принципі, так і небагато кому розказував. Ще там ніякі листи молитовні не розсилав. Тобто нічого такого, начебто, ще офіційно не робив. You know, and He says, will you come to our home Bible study tonight and share your vision? І людина каже: А приходь до нас сьогодні ввечері на вивчення Біблії, домашню групу, і розкажи про твоє бачення цього служіння і всього такого. Я кажу бачення. Ну в принципі, я ще не знаю, де Польща на мапі знаходиться, в якій частині світу, але можу прийти. You know, I'm looking in Africa, trying to find Poland. You know, О, тобто спочатку продивився всю Африку. Дивлюсь, нема в Африці Польщі. No, I'm just kidding. It wasn't there. Жартую. And uh, so I go to the study, you know. І я пішов на цю домашню групу. and you know, <laughs> I share my vision. It was, took me about three minutes, І я за три хвилини виклав їм все бачення, яке у мене там взагалі було на цей час. and uh, so, you know, great. I had a great, great time, and I I'm getting ready to leave, and that man comes up to me and he hands me a check to cover all of my airfare to get to Poland and back. І а, про далі я чудово провів з ними час, а потім підійшов до мене чоловік і протягнув мені там чек, який був саме на ту суму, на яку мені треба було квитки купувати. You know, I knew I was going to Poland. I'd even thought about money, that I would actually need money to get there, you know. Тобто я знав, що я їду до Польщі, але пройти настільки далеко в приготуванні, щоб ще подумати про квитки, до цього я ще не дійшов у своїх планах і зборах. You know, I'm like, oh, great, yeah. О, yeah. до речі, квитки, дякую. Plane tickets. Це дуже вчасно. Ти help. так благословив мене. Це ж тісно знадобиться. I did know that I needed to cross an ocean to get there. Тобто я знав, що до Польщі треба через океан летіти. То. You know, and uh, it seemed like Everyone in Calvary Chapel was Polish after that. You know, I mean, I just, <laughs> І everyone I was також, meeting як тільки я почав you know? готуватись їхати до Польщі, так сталося, що начебто вся церква Голгофи у нас була сповнена людьми, які або були в Польщі, або переїхали з Польщі, або родичі в Польщі. Тобто все навколо вже було про Польщу. I went, I, I didn't know how I would live. І я поїхав, я ще не знав дійсно всіх деталей, як я там буду жити, I що never, саме буде. I told people I was going, I never once asked for money or asked for support. Я дійсно говорив людям потім уже, що я їду, але я ніколи не просив, що якщо ви можете чи хочете, дайте мені грошей в дорогу. And I still have it 19 years later. От, і я до сих пір 19 років прожив у Польщі, так не разу і не попросив ні у кого нічого. Never mentioned ever that I needed money for anything. Не пригадував, що там там на щось мені треба гроші, чи на щось пожертвуєте мені щось. You know, God has taken care of me. Господь дбав все про все, що для мене треба було. Yeah, е, finances came from the strangest places, you know. І фінанси приходили з самих таких дивних джерел, самих таких, що не подумаєш навіть. You know, I, I stepped out and God met me. Я просто, можна сказати, зробив крок вперед, і Господь там зустрів мене, куди я зробив той крок. Бог був уже там. And so my great act of faith, but God made it very <laughs> easy for me. І для мене, можливо, дійсно це була якась дивовижна віра, що якийсь такий вчинок, що я прям героїч, героїчески так цю віру практикував, але потім це стало якось просто. It was kind of like he put a rope around me and was pulling me through the door, you know. Тобто Господь практично такою ніжною мотузочкою обмотав мене і трошки так ніжно втягував в ці двері його досконалої волі. I'm like, yeah, I believe. <laughs> Я тільки встиг сказати, я вірую Господі, і мене понесло далі. You know, God is faithful to us. Господь вірний when нам. We, when we put our trust in God, God Коли ми is faithful починаємо і далі більше і більше довіряємо Богові, він вірний, щоб виправдати завжди цю нашу віру. So, you know, after seven years in Lublin, і після семи років у Люблені, now I had a wife and children. Тепер у мене навіть є дружина, є діти. And the work in Lublin was finished. І uh, служіння у Люблені в певний час було завершено. I had one child. А, коли воно було завершено, у мене була одна дитина. Now I had to believe God, but I had to believe God for my wife and my baby too. І далі, щоб іти до нового служіння, мені треба було проявляти віру уже не тільки щодо свого особистого життя, а вже щодо життя моєї дружини і моєї дитини, що ми всі будемо в цій you know, so my, my wife and I, we knew we were done in Lublin, but we had no idea where we were supposed to go next. І ми з дружиною бачили, що Господь показує, що все, що нам треба було зробити в Люблені, ми зробили, і далі Господь хоче нас вести кудись ще. And so we, we prayed. І ми молилися. and I was meditating a lot on the life of Abraham during that time. І в той час, коли молилися, я багато дуже розмірковував саме про життя Авраама. We were actually living with a Polish family out in the village somewhere. <coughs> А, Ми в той час жили а, у будинку з польською родиною, десь там в селі, and they were watching our lives. і вони, можу сказати, кожен день спостерігали наше життя. And that put pressure on me. І це теж було певним тиском таким. Це було нелегко. These guys are going think I'm a fool. Тому що ці люди можуть подумати, ну що це за таку глупість він чинить? You know, trusting God like Просто this. так, от подорвався і довіряючи Богу, кудись попхався. We prayed and we prayed. Але ми молились і молились. We went to all the major cities of Poland. Ми відвідували великі міста в Польщі, ми їздили туди просто, you know, як то кажуть, на розвідку. Waiting to feel the vibe, you know, like, oh, here, this is where we're supposed to be. You know? От, в кожному місці ми там гуляли і чекали, коли там якийсь струм буде через тіло, чи мурашки по кожі, чи щось таке нас осініть кресне знамення. Well, we never felt it, you know? Але щось нічого такого не почули ми. And I was getting so frustrated. І я вже почав трошки, ну, це дратувало трошки, я розчаровувався. And one night, uh, we were back home and I, I was praying and I said, Kendall, you go to bed and when you wake up tomorrow morning, I'm telling you where we're going. І одного разу я просто вже не витримав і сказав дружині Кендал, знаєш що, ти йди лягай спати, а я тобі, от вранці встанеш, І я скажу тобі, куди ми їдемо. So she goes to bed about nine o'clock, І вона десь о 9 вечора швиденько пішла спати. You know? yeah. And uh, she has to go to the bathroom, so she comes downstairs at about 11 at night. І десь об 11 ночі раптово прокинулась, бо треба було в вбиральню спуститись. And I'm and I'm looking at her and going, you know, God just told me I don't know where I'm going. We have to І- wait some more, you know. <laughs> Я їй сказав, знаєш, трошки зарано, трошки ще мені Бог не сказав, куди. Ще трошки почекаємо. But eventually we realized uh, it seems like Rodom is the place that we should go. The the city that God wants us to go to is Rodom. Through a lot of prayer Uh-huh. and you know, some prophecy from the body, you know, we just feel like we're supposed to go to Radom. Ага, і е, врешті-решт ми з'ясували, що нам треба їхати в польське містечко на імення Радом. От, і ми а, прочитали в певному сенсі про це і через Слово Боже, і коли молилися в церкві з братами і сестрами, було підтвердження це через певні пророцтва, що саме туди нам треба їхати. Well, okay, we'll go. І ми поїхали. Uh, so many stories, I gotta be careful not to tell you all of them, because we'll be here all night. But uh... там було дуже багато історій цікавих, і мені треба бути обережним, щоб не багато почати вам розказувати, бо можна і до ранку так. Uh, but we go. Але ми поїхали. And we don't know anybody there. І там, в тому містечку, ми нікого не знали. Але в той час я вже трошки говорив польською. but we have no idea how do you how we're going to start a church, you know. але ми не мали уяви навіть з чого взагалі буде починатися церква. I don't know. Я не We знав. just go. Ми просто поїхали, You know, we find a flat, знайшли там квартиру. great flat. God's blessing us. You know? Чудова квартира, Бог благословив нас. Sunday morning comes. в неділю вранці. You know, I went, I met all the pastors in Radom and, and just introduced myself. You know. Я зустрівся з пасторами, дізнався, хто вони, де вони, а, представився, сказав, хто я, звідки я. I told them that, you know, I'd be happy to steal their sheep if they wanted. And... І no, я сказав, якщо у вас є зайві <laughs> вівці в церквах, то я можу їх переманити в свою церкву. Uh, Ні, це жарт. No, I met them and just to, to start fellowship with them. Але ми познайомились і почали таке спілкування. And Sunday morning comes, І ось прийшла неділя, ранок. and well, it was me and my wife І були в церкві моя дружина і я, and my two-year-old daughter. і двохлітня а, доч, донька. So I taught my first Bible study to my wife and my two-year-old daughter. І <laughs> перше зібрання церкви, перше вчення Біблії було я, моя дружина і дитина. And I kept teaching them, І я їх вчив you know, until God brought more people. До тих пір, поки Бог не почав приводити ще людей. And he did. І він приводив. I didn't know how he's going to do it. Я не знав, через що, як він буде їх приводити. You know, <laughs> you ask me, God, how do you plan a church? I don't know, you know. якщо ви запитаєте мене, скажіть, будь ласка, як по якому планові треба починати церкву? Я не дам вам ніякої Pray like crazy and trust God, you know? як шалений і довіряйте Богові. And every step of the way, there's greater steps of faith. Але чим більше ви будете робити цих кроків, тим далі ваша віра буде зміцнюватись. Now I've got four kids. Тепер у мене четверо дітей. And now I, one of them is a teenager. А двоє з них підлітки. You know, I can really mess up their lives now. І тепер я можу просто реально скалічити їхнє життя. And we're praying about what's next. Але ми молимось, щоб Бог показував, що далі. I gotta trust God again. І тепер знову треба довіряти Богові, знову потрібна віра. What am I, I, you know, talk about retirement. I have no retirement. I don't. І що пенсії, до речі, я не знаю, що я буду з пенсією робити. My pension is in heaven. Ніяких планів, якісь там пенсії на небесах, може, випишуть when I'm done, God's going to bring me home, you know. Тобто пенсія буде уже на небесах. Як тільки все закінчиться, е, так сказати, так і на небесах. Our trust has to be in him. А наша віра має бути покладена повністю на Бога. Well, God promises to make Abraham a mighty nation. Отже, ми бачимо, що Бог пообіцяв Авраамові, що від нього вийде великий народ. He's 90. 99. І Авраамові тобі тоді було десь 90 чи 99 років. Sarah's 89. А, Сара молодиця, 89 років. And God says, you know, they had Ishmael. І у них уже, ми знаємо, спочатку з'явився Ізмаїл. And God comes to Abraham and says, Ishmael's not the one. І Бог принципово каже Авраамові, ні, Ізмаїл не прокатить. Abraham's, oh, Lord, let, І Авраам Ish, такий, let Ishmael live та ну Боже, ну нащо нам оці принципи такі? Давай уже Ізмаїл, ну чим не людина? Ну подивись, ну щоб його не благословити. This is silly, God. I mean, I'm 99, Боже, ну нащо це? Ну вже один родився якоюсь там чудом, який заповідствуєш, то давай уже ж, хай уже буде. And God says, no, Abraham. І Бог каже, ні, Аврааме, This ні. time next year, Sarah is going be with a child. В цей самий час, через рік, Сара народить тобі, тобі дитину. And you know, Sarah's got her ear to the tent, ну, you know. Сара ж теж ушата така собі. Молодиця. And she can't help it. She laughs. І вона коли чує такі принципові речі, вона теж там собі хіхікає. Yeah, like that. Probably like, ha! <laughs> <laughs> Ну, ні, Сара так хі-хі. <laughs> you know, and she, you know, she's thinking, even if I could, there's no way he can, you know. І так і с- сама собі думає, ну я ще може й можу, але цей старий, звініть за вираження, муж Божий. Now, and well, that's true. Але це правда. That's what Hebrews and Rome. Wait, I'm not making this stuff. Я ж не придумаю. Ви Turn ж to Romans розумієте. chapter four. Відкрийте римлянам, четвертий розділ. This is what God says. Ось що Бог каже. Romans chapter 4 verses 18 to 22. До римлян, четвертий розділ, Verses 18 to 22. з 18 по 22 вірші. Угу. Він проти надії увірував у надії, що стане батьком багатьох народів за сказаним. Таке численне буде насіння твоє. І не знеміг він у вірі, і не вважав свого тіла за вже омертвіле, бувши майже сторічним, ні утроби Сариної за замертвілу і не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився у вірі і віддав славу Богові, і був зовсім певний, що він має силу і виконає те, що обіцяв. Тому і залічено це йому в праведність. Та не написано за нього одного, що заличено йому, а за нас залічиться і нам, що віруємо в того, хто воскресив з мертвих Ісуса Господа нашого. So it says there in verse 19 that uh, Sarah's womb was dead and Abraham's body was dead. Тобто 19 вірш говорить, що дійсно і Авраам, і Сара вже не могли мати дітей зовсім. Now you got to understand. І ви маєте розуміти, having Isaac required faith. що щоб народити Ісаака, треба було багато віри. Abraham and Sarah, they had to do something. Аврааму, Сарою постійно треба було для цього щось робити також. That uh, they hadn't done in many years. І можливо, вони вже багато And- років цього не робили уже. And there was such laughter І можливо, вони кожен раз трошки хіхікали, коли це робили that they name their son laughter. Тому що вони Ісаака дійсно нарекли Ісааком, бо він означає той, хто приносить сміх. Isaac means laughter. Тому що ім'я означає сміх. You know, every time a person is born again of the Spirit, Кожен раз, коли людина народжується згори, народжується від духа, it's a miracle. це диво. There's no way we can make ourselves to be born again. God has to do it. Ніхто з нас не може зробити так, щоб народитися згорі. Згори ніхто з нас не може. Це нам не підвласне, це тільки Бог може зробити. Anytime God does something in our lives that's impossible for us, there's great joy, there's great laughter. І тому кожен раз, коли Бог робить щось таке надприроднє, то це і відбувається саме дивом, і це і викликає ну радість, шалену радість радість аж до сміху такого. And everybody who heard the story of Isaac laughed. І можна сказати, що кожен, хто чув цю історію про народження Ісаака, теж раділи, можна сказати, можна сказати, навіть сміялися. I mean, it's hilarious. Тому що це доволі смішно. They needed faith, and they exercised faith And they birthed Isaac. Їм потрібна була віра, і їм треба було на практиці в діях проявляти цю віру. І вони отримали Ісаака як подарунок. But that wasn't it, was it? Але на цьому все ж не скінчилось, правда ж? Eventually, Isaac grows up a bit. Врешті-решт, Ісаак теж трошки підріс. God has Ishmael driven away. І Бог зробив так, щоб Ізмаїл віддалився від Авраама і його родини. And just when Abraham thinks that that everything's right. як тільки Авраам, можливо, трошки розслабився і подумав, як уже все чудово, як уже все налагодилось і все добре. God says to him, Господь кличе до нього. Go now, take your only каже, son whom you love and offer him up вийди, as an offering to me. Вийди і виведи сина свого, однородженого свого Ісака, і принеси його в жертву мені. And every time God spoke to Abraham, а кожен раз коли Бог говорив до Авраама, He was requiring more faith, more faith. кожен раз Бог говорив що щось таке, що вимагало від Авраама більше і більше і ще більше віри. On Mount Moriah, uh, Abraham went to offer his son. І Авраам пішов на цю гору Моря, і він був абсолютно готовий принести свого сина в жертву Богові. And uh, he was Isaac was a young man. Ісаак був уже молодим чоловіком. Probably like a teenager. Багато хто вірить, що він був підліткового віку. Could have easily run away from Abraham. І він теж міг там втікти від батька і сказати: "Ну, що це ми робимо?" He was a willing sacrifice. Але він став uh, також жертвою, яка uh, був готовий стати жертвою добровільною. And you see, God asked Abraham to do something that totally contradicted his understanding of God. І ви бачите, що кожен раз Бог просить Авраама щось зробити таке, що протирічить навіть Авраамовому розумінню Бога. You know, God's not into human sacrifice. Авраам ж чітко знав, що наш Бог, він ніколи не вимагає людських жертв. God's never asked anybody to do that. Бог ніколи нікого не просив робити такі речі. And so Abraham went up there and he bound his son and put him on the altar. І от Авраам приходить своїм сином, уже зв'язує його, уже кладе на цей жертівник. And he put that knife over his head with every intention of driving it through the heart of his son. І він бере цей ніж, і він підносить свою руку, і він готовий опустити її і пронзити серце своєї дитини. What was Abraham believing when he put that knife over his head? В що вірив Авраам, коли підняв цього ножа і заніс його над Ісаком? В що вірив Авраам? В що саме? Yeah. Да? He believed that God would raise him from the dead. Він вірив, що Бог може воскресити Ісаака з мертвих. And you talk about faith. І оце віра. Abraham is the only person in the Bible called the friend of God. Авраам єдиний, кого в Біблії Бог назвав другом своїм, другом Божим. And I believe it's because of that story. І я вірю, що ця історія, можливо, була вирішальна в цьому, в тому, щоб назвати його таким титулом. тому що а через декілька тисяч років God's son was going to be on Mount Moriah. Далі в майбутньому Божий син, до речі, на тій самій горі принесе себе в жертву за uh, людство. And when the Romans were nailing the nails into his son, God didn't stop them. І в цей же раз, коли римляни забивали цвяхи в руки Божого сина, Бог не зупинив їх. But only Abraham could say, Lord, I think I know how you feel. Але тільки Авраам єдиний може сказати, Боже, я розумію, як ти почував себе, Отець Небесний. I think I know how you feel. Я думаю, я вважаю, що я розумію, як ти себе почував тоді. Is it possible чи можливо це? That some of the difficult things we're going through in our lives. Що деякі трудності, складнощі, через які ми проходимо в нашому житті. God is allowing these things for no other reason that we might have fellowship with him. Господь допускає в наше життя саме для того, щоб наше спілкування з Богом було більш близьке. God is our friend. That issue's been settled. God Ми loves знаємо, us. що Бог він наш друг. Це ми знаємо раз і назавжди. Це незмінний факт. But what about us? Але щодо нас, як ми? Are we God's friend? Чи ми є назавжди Божими друзями? Are we willing to go through a few things just so we can share in the fellowship of his sufferings? Чи ми готові пройти через якісь речі для того, щоб просто відчути щось таке, що Бог переживав, і бути більш близькими, вірними друзями йому? So that we can share the heart of God. Щоб ми могли сказати, що наше серце і Боже серце має багато спільного. Maybe the reason why you're in such a difficult situation is just for that reason. God says, I want to have fellowship with you. Можливо, Бог допустив вашу складну ситуацію, яка, можливо, є зараз в вашому житті, для того, щоб далі він міг сказати, серце цієї людини і моє серце, у нас багато спільного. I know how you feel, but I want you to know how I feel. <clears throat> І Бог може сказати: я завжди знаю, як ти себе почуваєш, але в цей момент я хочу, щоб ти також знав, як я почуваю себе в певні етапи існування. Christianity is a relationship. Християнство, ми знаємо, це а, Стосунки. Це стосунки. And you know, we're always talking about our feelings, our emotions, our troubles, our sufferings. І ми досить багато говоримо про те, як ми себе почуваємо, через що ми проходимо, що це, як це відбувається на нас, які емоції і т.д. і т.п. But I think God's saying to us, hey, what about me? <laughs> Але іноді Бог, як повноправний член цієї цього спілкування, він каже: "Давайте тепер подумаємо, як я в певних ситуаціях себе почуваю". Enter in with me. Давайте подивимось на мене. for, for all of, e- себе на мою ситуацію. For all of eternity, you're going to be glorified. You're, you're never going to suffer again. Тому що у тебе далі буде вічність, ти будеш прославлений у вічності, і ніколи там уже не буде страждань і проблем. But right now, I want to give you my heart. Але зараз є можливість, щоб ти отримав більше з мого серця через оці важкі ситуації. I want you to lift the knife over your head. Я хочу, я хочу, щоб ти в певній ситуації підняв цей ніж над головою своєю чи свого сина. So you can know me. Для того, щоб ти більше знав мене. That's what Paul was saying. І так говорив апостол Павло також. Turn to Philippians chapter 3. Послання до Філіп'ян, давайте відкриємо. Verse 10 and 11. Chapter. Chapter 3. А Филиппіан, третій розділ. 10 and 11. Yeah, that I may know him. Угу. Третій розділ, 10-11 вірші. Щоб пізнати його і силу його воскресіння та участь у муках його, уподоблюючись його смерті, аби досягнути якось воскресення з мертвих. Paul knew what it was all about. Павло знав, у чому суть питання. He was willing. І він був готовий. That he might know him. Для того, щоб більше пізнати Христа. The power of his resurrection. Пізнати силу Воскресіння. The fellowship of his sufferings. Спілкування, єдність в цих стражданнях. He knew it. Він знав його. There's only one way we can be pleasing to God. Є єдиний спосіб, як ми можемо догодити Богові. The Bible says that without faith it is impossible to please him. Біблія говорить, що без віри Богові догодити неможливо. And God is asking us tonight to believe him. І в цей вечір Господь закликає нас, щоб ми вірили йому. In the moment when we don't understand. Навіть в ті хвилини, коли ми багато чого не розуміємо. In the moment when God seems a little far. І в ті хвилини, коли нам здається, що Бог далеко від нас. And the tunnel seems a little dark. І цей тонель, можливо, цей період життя занадто темний. Can we say, God, I don't understand, but I will believe you anyway? Чи можемо ми сказати, Боже, я мало що розумію зараз, але я все одно довіряю тобі. And it's at that moment you become like Habakkuk. тому що саме в цей момент момент ви стаєте подібні до цього пророка Авакума. like В цей момент ви стаєте подібні Авраамові, другові Божому. no По-іншому, такими, як вони, ви не можете стати. God, якщо ви хочете, щоб на обличчі Божому з'явилася посмішка, то є тільки один шлях. The Bible says, believe him. Біблія каже, це тільки через те, щоб вірити йому, вірити Without у faith, нього. It is impossible Без to віри him. Богові догодити неможливо. Upon Jesus' return to the earth, Go ahead. Uh, he had one question. Well, looking forward to when he to, to, the time that he would return, Jesus had one question about us. Ага, щодо повернення Ісуса, коли він говорив про своє повернення на землю, він сказав людям, щоб вони задавалися таким одним важливим питанням. He said, when the son of man comes, will he find faith on the earth? Він сказав, коли син людський повернеться на землю, чи знайде він віру? He didn't ask if we would be you know, diligently busy doing Він ministry. е, не сказав нам, чи я знайду вас зайнятими, дуже такими зайнятими різними служіннями. You know, he didn't ask, you know, if we would be giving our money. Він не запитував навіть, чи ми всі гроші віддамо і пожертвуємо на всі правильні речі. When the Son of Man comes, will he find faith on the earth? Але він виклик нам такий кинув, що коли повернеться Син Божий, чи він знайде віру? When Jesus comes to get us, will we be a people that are believing him? Коли Ісус буде повертатись за нами, чи ми будемо тими людьми, у яких є віра? What will he find in us? Що він знайде в нас? Christians, you know, sulking in a corner, having a pity party because our life is so hard. Якісь такі ми будемо, може, християни, які будуть сидіти у куточку і самі себе жаліти, бо дуже нам важко, дуже нам тяжко. for people that are trusting Him, thanking Him, praising Him for Чи ми будемо десь на барикадах, сповнені віри, уповання, саме покладаючи всю надію на Господа. You know, the first time the word worship is used in the Bible? Ви знаєте, що перший раз слово поклоніння або вклонитися в Біблії використовується де? It was Mount Moriah. На горі uh, моря. Abraham went to worship. А Мойсе, а, Господи, Авраам пішов, щоб вклонитися Богові. He wasn't doing this. І він, коли пішов вклонятись, він не просто стояв, піднявши руки догори. He was doing this. Він стояв з, з замахом, він мав кінжала в руки. He was в руці. obeying God. Він стояв там, повинуючись і будучи слухняним the Bible, Богові. the first time we read the word worship. І от там саме вперше в Біблії зустрічається слово вклонитись, поклонитись. Think about that the next time you don't feel like coming to church. І коли ви наступного разу будете розмірковувати, щось мені сьогодні не хочеться до церкви йти – то пригадайте отакий момент поклоніння. Think about that the next time you, you say, ah, ah, І коли ви будете там розсуждати, там нашого цей лідер прославлення ще раз грає цю пісню, і наше він саме так її грає, то подумайте про справжнє поклоніння. I don't care if she Хай вона грає одну пісню три роки, розумієте? Але хай моє поклоніння буде поклонінням because God likes it. Тому що я знаю, яке поклоніння Богові до вподоби. We're here for him. Ми тут, щоб вклонятися йому. We're here for him, his glory. Ми тут заради нього, заради його слави. Can we stand together for prayer? Давайте всі встанемо зараз разом і помолимось. Father, we thank you so much that you are a great and loving God. Батько, ми дякуємо тобі. Дуже вдячні за те, що ти люблячий, за те, що ти такий всемогутній. And you ask us to trust you. Дякуємо, що ти просиш нас, щоб ми довіряли тобі і покладалися на тебе. And you test us. You test us in our faith, Lord. І часто ти випробовуєш нас, ти випробовуєш нашу віру. But you're so kind and so gracious to us, Lord. Але ти дуже добрий, Господь, до нас, дуже милостивий у цьому. You make it so easy for us to believe. <laughs> І ти сам робиш це досить легким для нас, щоб ми таки могли тобі вірити. We can't even take credit for our own faith. І ми навіть не можемо сказати, що ми е, маємо бути вдячні собі за нашу віру. Це не наш продукт. It's you, Lord. Це ти виробляєш в нас. It's you. Це твоє, Господи. Even that, even навіть faith. віра у тебе приходить від тебе. We're in awe of you, Lord. І ми всі перед тобою. We bow down before you tonight, Lord. Ми у захваті, ми вклоняємось тобі. You, you said that uh, it just requires a mustard seed of faith, Lord, <laughs> Ти колись to сказав, move a mountain. досить буде мати віру з горчичне зернятко, щоб навіть гори переставити. It's not the amount of faith, І це, мабуть, дійсно не кількість віри, but it's you. It's who we believe in. але пізнання тебе, коли ми знаємо, хто ти, в якого Бога ми віримо. You're the one moving the mountains, Тому що саме ти переставляєш гори. Father, we need you to move a mountain, Lord. І ми зараз потребуємо, щоб ти переставив для нас певні гори. Lord, I pray your blessing upon this church, God. Я молю, Господь, Твого благословіння на цю церкву, That this would be a church that would not only overflow in love, but it would overflow in faith and hope as well. щоб ця церква була сповнена не тільки любов'ю, але й вірою Твоєю, довірою на Тебе. Lord, love, love endures forever. Ми знаємо, що любов вона перебуває вічно, вона ніколи не закінчується. But faith, faith is something we can only exercise now. Але віра це те, що ми можемо використовувати і проявляти тільки зараз, тільки на землі, а не на небесах. Бо коли ми побачимо тебе обличчям до обличчя, нам уже не треба буде вірити у тебе. But right now it's faith. Але зараз, Господь, віра це саме актуальне. You want us to believe even though we don't see. Ти хочеш, щоб ми вірили, незважаючи на те, що ми не бачимо. God, we want that. І ми хочемо цього. Lord, touch us tonight, Lord. Торкайся, Господь, наших сердець в цей вечір. Make us faithful, Lord. І допоможи нам бути вірними. In the name of Jesus we pray. В ім'я Ісуса Христа ми молимось. Amen. Амінь. Amen. Да, будь ласка, сідайте я. Я слухав курта і згадав один уривок з послання до римлян, також можемо відкрити 12 розділ. В цьому ривку йдеться теж про волю Божу я подумав про ці два вірші е, в темі життя Авраама, які два символи він мав свого життя, що це ті шатри, які як характеризують його ставлення до цього світу, і жертівники, які він будував, які показують його ставлення і побудову стосунків з Богом. І в Римлян, 12 розділ, перший і другий вірш. Мені здається, про схоже йдеться. Павло пише: Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. Ось те, що може бути для нас закликом, і є зараз для нас закликом будувати ті жертовники. І в моєму житті, я так дивлюсь, дуже міцні шатри і такі слабенькі алтарі, жертівники ці. Другий вірш говорить: не стосуйтесь до віку цього. І це той бік, який показує наші намети, шатри, цей вік, наше ставлення. Ми так вкорінені, на жаль. Мені здається, надто сильно більшість з нас вкорінені в цей світ. А слово говорить, навіть не стосуйтесь до віку цього це шатри, це те, що складається в рулончик там за кілька годин, і і просто рух далі. Про жертівники сказано більше: повіддавайте повністю ваші тіла на жертву, на жертву живу, на жертву святу, і вона приємна Богові. І це і є розумна служба наша. І для цього друга частина другого вірша перемініться відновою вашого розуму. І є мета для цього щоб пізнати вам, що то є воля Божа. Мета насправді пізнати волю Божу. І це будувати оці жертівники, алтарі, якось докладати зусиль до всього того, що є приємним для Господа, що є не від плоті. І не стосуватися якось дійсно розшатувати трошки шатри наші. І це є воля Божа, про яку написано це є добро, приємність та досконалість, кінець другого вірша. Воля Божа є для нас добро, приємність і досконалість. Зараз ми продовжимо поклонятися там, де ви є, як є, сидіти, стояти, як Господь покаже вам робити. Просто давайте цей час просто якось переглянемо свої оці дві сфери життя, оці шатри, намети. І зазвичай ми їх переглядаємо уважно по житті. Ми дбаємо про них, турбуємось. Можливо, зараз прийшов час трошки їх зрушити, трошки їх поставити на другий, на друге місце або навіть на яке там п'яте. І переглянемо ті жартівники, ті алтарі, які ми будуємо. Час зміцнити їх час їх полагодити і зробити їх плідними, і зробити їх такими, які будуть діяти. Тож давайте зараз поклонятися, моліться просто там, де ви є. Якщо просто говоріть з Господом про ці дві сфери життя нашого. І якщо ви хочете вийти сюди молитися, виходьте сюди молитися. І я думаю, пастор Курт буде тут. і я зможу теж чекати вас, щоб молитися з вами разом. Дві сфери життя, великі дві сфери життя. І зараз мені мені здається, я вірю, що Господь дає можливість нам по-серйозному якось щось змінити в цих обох сферах. Фундаментально якось принципово змінити в цих двох сферах. Давайте робити це зараз.